Միշտ ներկա հաղորդաշարի այս եթերաժամին անդրադառնալու ենք 2020 թվականի Արցախյան երրորդ պատերազմի կամավորական Արտակ Վլադիմիրի Ավագիմյանի մարտական ուղուն։ Արտակ Վլադիմիրի Ավագիմյանը ծնվել է 1980 թվականի հունիսի 1-ին Մարտակերտի շրջանի Ղազանչի գյուղում։ Նույն տարում ծնողների հետ տեղափոխվել եւ մշտական բնակությունը հաստատել Ստեփանագերտում։ 1986-1996 թվականներին միջնակարգ կրթություն է ստացել Ստեփանագերտի Խաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցում։ 1999 թվականին զորակոչվել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակ, սակայն առողջական խնդիրների պատճառով զորացրվել է 2000 թվականին։ 1999-2003 թվականներին սովորել եւ ավարտել է Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացու անվան համալսարանի իրավաբանության ֆակուլտետը։ Քրոջ Արշալույս Ավագիմյանի հետ շատ մտերիմ էր Արտակը։ Չնայած 3 տարվա տարիքային տարբերությանը, Արտակը մշտապես բարի խորհուրդներ էր տալիս քրոջը։ Միասին հաճախ էին գյուղ գնում, խաղում, զրուցում։ Արտակի հետ մանկուց շատ մոտ ենք եղել։ Բնույթով նման ենք։ Արտակն ինձանից 3 տարով փոքր է, բայց միշտ միասին ենք խաղում։ Ամառային արձակուրդներին երբ գյուղ էինք գնում, արտակն իր տարերքի մեջ էր՝ սարեր, անտառներ, բնություն։ Հիշում եմ, մի օր ինձ համար ֆարսատիկ էր սարքել ու սովորեցրել ինչպես օգտագործել։ Արտակն անվախ էր, համարձակ։ Փոքր տարիքում մենակ սովորել էր լողալ գետում։ Նա բնության սիրահար էր դեռ մանկուց։ Մի անգամ ծնունդիս օծ էր նվիրել։ Կենթանի օծ։ Սիրում էր օծեր բռնել, ուսումնասիրել տեսակները։ Շատ չարաճճի էր, նույնքան բարի, մեծահոգի, ժպտերես, անչափ բարի։ Մայրս մեզ առաջին անգամ մանկապարտեզ էր տարել։ Ինձ դուր չեր եկել։ Արտակի ձեռքից բռնել էի, մտուն էինք եկել։ Բոլորից թաքուն, ընկերներ էինք, միմյանց շատ էինք վստահում։ Կիսվում մեր մտքերով, մեր գաղտնիքները պատմում։ Լինելով ինձանից փոքր, Արտակը հաճախ սիրում էր ինձ խորհուրդներ տալ, բարձրացնել իմ ինքնավստահությունը։ Նույն դպրոցում ենք սովորել Ստեփանակերտի Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվ 1 դպրոցում։ Արտակը շատ խելացի էր ու շատ ընդունակ Կարող էր դասին անպատրաստ միայն վերնագրին նայելով մի մեծ ու համոզիչ պատասխան հնարել, եւ քանի որ անդադար ու գրակոտ էր, հաճախ ուսուցիչն ինձ կանչում էր նրա այս կամ այն չարաճճիության պատճառով, բայց շատ էին սիրում նրան բոլոր ուսուցիչները, ինչպես նաեւ ընկերները, քանի որ ինչքան չարաճճի, այնքան բարեսիրտ ու արդարամիտ էր, ազնիվ ու շիտակ, շատ ընկերասեր է, նաև ուժեղ, ընկերները կվկայեն։ 92 թվականին բազմաթիվ ծնողների պես մեր ծնողներն էլ ապահովության համար մեզ ուղարկել էին Հայաստան։ Հայրիկս խոստացել էր, որ շուտ կվերադառնանք տուն։ Երեխա էինք, Չէինք հասկանում, որ ոչ մի ծնող իր երեխային կամավոր կրակի բերան չի տանի, նաև վստահում էինք իր խոսքին։ Հիշում եմ, մի երկու ամիս սպասելուց հետո Արտակի ու մեծ եղբորս Ազատի հետ Ռազդանից գնացինք Երևան։ Խնդրեցինք Ստեփանակերտ գնացող Ուրալին կամավորներին մեզ էլ տանել իրենց հետ։ Դեկտեմբերի 30-ն էր կարծեմ։ Գիշերով Ձյան միջով առանց լուսարձակների Հասանք տուն։ Գիշերվա ժամը 3-ն էր, երբ դուրը թակեցինք։ Մայրիկս անսպասելիությունից աչքերին չէր հավատում։ Նոր տարին տանը նշեցինք։ Այնքան շատ են հիշողություններ ու մեր համատեղ արկածները պատերազմական ու խաղաղ ժամանակների, բայց ցավը դրանք խտացնում է միայն մի զգացողության մեջ։ Կարոտ, անսահման կարոտ ու կսկից։ Արտակը շատ էր սիրում տատիկին։ Երբ գյուղ էին գնում, քնելիս տատիկն անպայման պիտի պարկեր իր մոտ, որ կզակի հետ խաղալով քներ։ Հիշում եմ, մի անգամ տատիկս պիտի գար Ստեփանակերտ։ Արտակն առաջին դասարանում էր, դպրոց պիտի գնար, բայց parzvեց, չէր կարող քայլել, ոտքն էր ցավում։ Մայրիկս այնքան էր վախեցել, որ եղբորս գրկած ոտքով տարավ պոլիկլինիկա։ Պարզվեց, ոչ մի ցավ էլ չկար։ Արտակն այնքան շատ էր ուզում տատիկին տեսնել, որ որոշել էր հարգելի պատճառով դպրոցից բացակայել։ Առաջին պատերազմում սպանվեց տատիկս հորական կողմից եւ պապիկս մորական կողմից, հետո նաեւ քերիս։ Իսկ Արտակը, Արտակը եւ մեր բոլոր տղաները կան, ներկա են, ավելի քան մենք ապրողներս։ Արտակն աշխատանքային գործունեություն է իրականացրել մի շարք ոլորտներում, իսկ Չարաբաստիկ պատերազմին նախորդող շրջանում նա աշխատում էր Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում։ Ուներ ավակ լեյտենանտի կոչում։ Ամուսնացած էր, ունի երկու աղջիկ։ Կինը Զիտա Ավագիմյանը կսկիցով մեծ հարգանքով ու կարոտով է խոսում Արտակի մասին վերհիշելով իր սիրելիի հետ անցկացրած ամեն մի դրվագը։ Արտակի հետ հանդիպել ենք 1999 թվականին համալսարանում, համակուրսեցիներ էինք։ Առաջին օրն ինձ ընտրեցին կուրսի ավակ։ Դեկանի հանձնարարությամբ կուրսերեցիների տվյալները գրանցելու ժամանակ Արտակե Ավագիմյան ազգանման փոխարեն գրեցի Օվակիմյան, կարծելով, որ դա է հայերեն տարբերակը։ Այդտեղից իմ արտակի մեջ վեճ բռնվեց, որն ընդամենը մեկ ամիս հետո փոխարինվել էր փոխադարձ զգացմունքներով։ Արտակի հետ շփման առաջին իսկ օրվանից པարզ էր, որ նա շատ ազնիվ ու ճշմարտախոս էր, անկեղծ ու ընկերասեր, եւ չնայած հետո իմացա, որ բավականին ազդեցիկ ընտանիքից էր։ Նրա համեստ ու ոչ մեծամիստ բավացքից դա երբեք չէր երևում։ Արտակը բոլորին օգնության ձեռք էր մեկնում առանց փոխարենը որևէ բան ակնկալելու։ Արտակի հետ համատեղ ապրել ենք 18 տարի։ Մեր ամենամեծ ձեռբերումը մեր երկու աղջիկներն են, որոնցից մեծը շուտով կդառնա 20 տարեկան, իսկ փոքրի 18 տարին վերջերս է լրացել։ Շուշիում ունեինք բնակարան։ Երազում էինք անտեղ բացել հրուշակագործության արտադրամաս։ Վերջին երազանքը պատերազմի պատճառով մնաց անկատար, բայց ես հաստատակամ եմ։ Մի օր իրականություն կդարձնեմ այն։ Արտակը նվիրված, ուրشادիր, սիրառատ ու հավատարի մամուսին է։ Ամենանվիրական երազանքն էր երկու աղջիկներին երջանիկ տեսնել եւ շարունակել մեր համատեղ կյանքը Շուշիում՝ ի կատարածելով մեր բոլոր նպատակները։ Հայրենիքը ազատագրված տեսներն է նրա երազանքը՝ լիարժեք, ազատ ու անկախ Արցախ ունենալն է։ Արտակը Շատ հաճախ էր խոսում հայրենիքին սպառնացող վտանգի մասին ու միշտ ասում էր, որ պատերազմ սկսելու դեպքում մեկ վայրկյան անգամ չի վարանելու, գնալու է հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու։ Նա առավել շատ էր խոսում այդ թեմայով պատերազմի նախորդող օրերին, որոնց ինձ եւ զարմացնում, եւ զայրացնում էր։ Ինչպես պարզվեց, նրա կանխազգացումները ճիշտ էին։ Սեպտեմբերի 27-ի վաղ առավոտյան պատերազմի լուրը լսելու պես Արտակը կամավոր գնացել է դեպի հայրենի Մարտակերտ պաշտպանական մարտերին մասնակցելու համար։ Հետագայում նրա մարտական ընկերները մեզ պատմեցին, որ նույնիսկ այդ թողոբոյի մեջ Արտակը մեծ հոգատարությամբ էր վերաբերում նորակոչիկներին, փորձելով նրանց պաշտպանել իր վրա վերցնելով վտանգը։ Երբ լսեց, որ վտանգված է Բերթակղակ Շուշին, շտապեց այնտեղ ասելով, որ եթե ինքը չկռվի Շուշիի պաշտպանության համար, ապա ելով առաջին իսկ հնարավորության դեպքում արտակը զանգում էր։ Իսկ երբ չէր զանգում, գիտեինք, որ անհանգստացնել չի կարելի։ Զանգերի ժամանակ էլ միշտ աշխույժ էր։ Երբեք անհանգստություն ցույց չէր տալիս։ Խոսում էր անհոգ տոնով եւ մեզ էր հանգստացնում, ասելով. «Ինձ ինչ ա եղել, դուք ձեզ լավ նայեք»։ Նոյեմբերի 8-ի մասին խոսելն շատ ավելի դժվար է։ Այդ օրն Արտակը զանգեց մի քանի անգամ։ Ինչպես հետո իմացանք, նրանք ընկել էին շրջափակման մեջ։ Արտակի վերջին խոսքերն էին. «Երեխեքիս լավ կնայես, դու ուժեղ ես, դու կարող ես»։ Խոսելու պահին հերախոսակապն ընդհատվեց, ինչպես հետո բարձվեց, այդ պահին էր եղել հարձակումը։ Այդ օրն Արտակի վերջին զանգներ ու վերջին խոսքերը Արտակը հայրենասեր էր, նաև անձնուրաց։ Նա 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմի օրերին մեկնեց ռազմաճակատ եւ մասնակցեց Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի համար մղվող պաշտպանական մարտերին։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի դեմ ցանցազերծված պատերազմի առաջին իսկ օրը, որպես կամավորական մեկնեց ռազմաճակատ եւ մինչեւ նոյեմբերի 3-ը մասնակցեց Մարտակերտի շրջանում մղվող մարտերին, որտեղից էլ նոյեմբերի 3-ին կամավոր մեկնել է պաշտպանելու Արցախի Բերթաքաղաք Շուշին։ Արտակն ընկերասեր էր, ուներ մեծ շրջապատ, Բոլորին հասնում էր դժվար պահերին, անշահախնդիր էր։ Շատ էր սիրում ու գնահատում ծնողներին, իր ընտանիքը։ Հոր Վլադիմիր Ավագիմյանի համար կյանքը կանգ առավ 2020 թվականի նոյեմբերին հոր եւ որդու հանդիպման վայրը 2020 թվականից հետո դարձել է Եռաբլուրը, որտեղ ամփոփված է Արտակի մարմինը։ Որթեկորույս հոր ասելիքը շատ է, բայց եւ կարճ, հասկանալի պատճառներից ելնելով։ Արտակը բացարձակապես չգիտեր վախ հասկացողությունը։ Նա դեռևս փոքր տարիցից կարող է ոչ շնից ոցից ոչ մի բան չէր վախենում ընդհանրապես սիրում էր մագլցել բարձր ծառերը, անանցանելի արահետներով էր գալիս բնությունն էր շախտիրում, հարտարամիտ էր, պարզ և հայրենասեր էր։ Դերևս 12 տարեկան էր, երբ ինձ հետ Մարտակերտի շրջանում, երբ գնում էինք հաթերք, զագլի գետողություններով ազատագրելով զենքը ձերքին են տարիներին Մարտակերտի պետի պաշտոնում է աշխատում, Մարտակերտի շրջանային բաժնի պետի միլիցիայի։ Եվ հաճախ էր գալիս մոտոս գիշերները մնում, իսկ այդ օպերացիաները ժամանակ էր գալիս էր առանց վախենալու շատ լավ իրապետում էր զենքին, հատկապես ինքնաձիգով դիպու կրակում էր, և հայրենիք տեսերում և ախ գործողություններ։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին կամավոր գնացել է Թալիշ գյուղի դիրքերում երկու շաբաթ մնալուց հետո եկել էր хорошо սոյ պատերազմի առաջին իսկ օրը երբ պատերազմը սկսեց եկավ եւ ասաց որ գնում է փորձեցի համոզել որ սпасի մինչեւ զորահավաք մինչեւ կգնա պատասխանեց որ ինքը կարող է սпасել բայց հայրենիքը չի սпасում նա մեծ աղջիկը ասկան հորթորեց հորը մնալ հայրը պատասխանեց ֆորմը գերադասում ունենալ վախկոտ հայր, թե լինել հերոս քաջ հոր աղջի։ Հասկան ասաց, ես բարձրապես հանգանում եմ հայր ունենալ։ Բայց նորից չլսեց, ասաց, որ տաքսին սպասում է, գիրոք որ տաքսին արդեն Բաքում կանգնած սպասում է, դուրս եկավ ու գնաց, եւ Իրանից հետո ոչ մի անգամ տուն չեկավ։ Մարտակերտի շրջանում էր եղնիկների բադահայտ տարածքում, ասած որ իր ընկերները, ում հետ ինքը քարոյայի մայրը, նրանց հետ կգնա որովհետև իրար վստահում են, իրար մենակ չեն թողնի։ Համարը ամեն օր զանգում են, զանգում են ինքը, բարձրապես, բայց միշտ հապ։ Ասում են, որ երրորդում եմ, չորրորդում եմ, չնայած որ քրակոսների զայն ազգերի բայթուն ուրիշ բաներ էին ասում։ Ես էլ քանի որ այդ բաները ոնց ասել, անցել է, հասկացնել է, տալիս որ պետք չէ մի անհանդիսացեք։ Ես դրանք համար անվտանգ են։ Ու այդպես էլ մինչև նոյեմբերի 3-ը եղել համազգեստի պաշտպանական շրջանի դիրքերում նոյեմբերի 3-ին երբերն եկել են ջուղ, ղազանչի ջուղ, եկել են ասել որ շուշի վիճակը վարդակ, համավորներ ինքը մի ժամ էր դերևս չհանգստացած կամավոր սրա ես գնում եմ փորձել եմ տղաները համոզվել սպասել որ միասին գնան ինքը նորից նորից չգնան շուշիով գնանք այնով ինքը շուշի տոներ վերցրել լավ կհավորել որ պիտի գնային ապրեն այդպես էլ չվայելեցի եւ գնաց նորից երբ զանգում էի ասում էր որ գտնում հորենտա կեսեմ որտեղ ամենտեղ բայց չի դեմ որ գտնում մարտակետիր մարտական դիրքերում էլ չերաս վերջում արդեն սզնեկի տակի դիրքերում վերջու օրը, հետո բոլորը զանգելա, ընդ ժամանակ ընդամենը մի քանի սպառով է խոսում, կարծես գիտե որ ամսրութն էր արդեն, այնբերի որ դա վերջորնա իմ հետ առանձին է խոսել, մոր հետ առանձին, երեխաների հետ, կնոջ հետ, իսկ վերջի պահին հրամատում որտեղ որ եկային, վանքից մի հատ տղայի, տան ասելա դու արի ստեղ, ինքը գնացել է նախտերն ստեղ, մի քանի րոպեից էր արկը պայթելա, ձելա թե մահացու վրա որվելա։ Շատ էր ընկերասեր և նույնիսկ Քիչյանից մի հատ տղավորից է մարտակերտի դիրքերում ա եղել։ Լսելով որ արտակը սպանվել է, երեխայի նման սելալացել, ասում է շեր տոնում, ես գլուխս բարձրացնե, ասում դու փոքր ես։ Ասում նույնիսկ ոնց որ հայրը երեխային էլի, դու բան արա, ես նայում եմ։ Նրան չեր տոնում որ վտանգ է չան։ Այդ բնավորությունն է, նույնն է, այսա դու բակում ընկերները բոլորը, բոլորը նա շատ են, որտեղ շատ արդարա սերերը։ Մի կերոջ համար պատրաստ ամեն ինչի։ Արտակը զոհվեց 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին Ասկերանի շրջանի Սղնաղ գյուղի մատույցներում։ Արտակը ապարգևատրվել է մխիթար գոշ եւ մարտական ծառայություն մեդալներով։ Միշտ ներկա հաղորդաշարներ եթերում, որը նվիրված էր 44-օրյա պատերազմի մասնակից Արտակ Վլադիմիրի Ավագիմյանին։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։